بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramada sahobalarga aziyatlar, azoblar qattiqlashib ketganidan keyin sahobalarga agar xohlasanglar Habashdan yerga hijrat qilinglar deb ularga hijrat qilishlikka ruxsat berdilar. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida ikkita hijrat bo'lgan bo'lsa, mana shu ikkita hijratning bittasi Habashistonga, ikkinchisi Madina Munavvaraga bo'ldi. Habashistonga hijrat qilishlik Alloh tomonidan musulmonlarga berilgan ruxsat bo'ldi. Lekin Madina Munavvaraga hijrat qilishlik Alloh tomonidan buyruq bo'ldi. Habashistonga musulmonlar o'zlarini dinini saqlab qolish uchun dinida fitnaga uchramasliklari uchun hijrat qildilar. Nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayni Habashistonni musulmonlarga tavsiya qildilar? Birinchidan, Najjoshiy, ana shu Habashistonning podshohi Najjoshiy odil podshoh edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Habashistonga hijrat qilinglar. Zero uning podshohi odil, uning huzurida hech kimga zulm qilinmaydi. Ikkinchidan, Najjoshiy solih kishi edi. solih ekanligini bitta bir belgisi shu bo'ldiki, Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhudan Qur'on oyatlarini eshitganidan keyin undan ta'sirlandi, iymon keltirdi hamda musulmonlarni o'zini himoyasiga oldi. Uchinchidan, Habashiston Quraysh qabilasini tijorat qilib boradigan tijorat markazlaridan bittasi edi. Qishda Quraysh ana shu habastonga ham tijorat qilib borar edi. U yerda holidan xabardor edi. 4-dan Payg'ambarimiz ayni boshqa o'lkalarda ajratib, boshqa o'lkalardan Habashtonni tolashligini 4-sababi Arab jazirasida yashayotgan arab qabilalari Qurayshni so'ziga quloq solishga majbur edi. Sababi arab qabilalari haj qilgani kelsa yoki bir tijorat ishi bilan Makka ga keladigan bo'lsa, albatta Quraysh qabilasini so'ziga quloq solishlik kerak edi. Chunki ishi, haji, umrasi yoki boshqa ibodatlari Makkada bo'lganligi uchun mana aytayapmiz, majbur edi. Agar musulmonlar Arab jazirasidan tashqariga chiqmasdan Arabiston yaroma oroldagi biror bir qabilani yerga hijrat qilib borganida Quraysh osonlik bilan u musulmonlarni qaytarib kelishiga iloji bor edi. Osonlikcha qaytarishib olar edi. Endi Habashiston alohida, u Afrika materiyaga dedi. Ular nasroniy dinida edi. Qurayshga ularning hech qanday bog'li aloqa joyi yo'q edi. Shu va boshqa sabablarga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Habasistonga qilishlikka musulmonlarga ruxsat berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Habasistonni holidan xabardorligining yana bitta sababi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilganida otasidan Umma Ayman baraka Habashiya cho'ri bo'lib, meros bo'lib qolgan edi. Payg'ambarimizning enagasi Ummu Ayman Habashistondan edi. Habashistonda holidan xabar berib turardi. Ba'zida bir makkaliklar bilmaydigan taomni pishirib bersa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima bu deb so'rardilar. Shunda Ummu Ayman aytardiki, biz buni Habashistonda tayyorlaymiz der edi. Habashistondan payg'ambarimizni Ummu Ayman orqali xabarlari bor edi. Ob-havosi, odamlarning tabiati, umuman Habashistonning tabiati haqida. Habastonga birinchi marta hijrat qilgan kishilar Najm surasidagi bir qancha oyatlar nozil bo'lganda, mana avvalgi darslarimizda aytdik, qaytib kelishdi. Payg'ambarimiz Quraysh jamlanib turganida Najm surasidagi oyatlarni o'qib berganida musulmonlar emas, hatto kofirlar ham sajda qilishgan edi. Bu narsaning xabari Habastonda hijrat qilgan musulmonlarga Quraysh Muhammadning so'ziga itoat qildi degan xabar bo'lib, noto'g'ri xabar bo'lib bordi, qaytib kelishdi. holat ular kutgandek emas edi. Shunda ikkinchi marta hijrat qilishdi. Ikkinchi marta hijrat qilishlik qiyinroq bo'ldi. Sababi Qurash ko'zi ochiq edi. Birinchi safar hijrat qilib ketganlaridan hech narsa qilish olmaganligi uchun ikkinchi marta chiqarmaslikka harakat qilishar edi. Ikkinchi marta hijrat qilgan kishilar Usmon ibn Affon, Zubayr ibn al-Avvom, Abu Huzayfa ibn Utba, Mus'ab ibn Umayr, Abu Salama, Usmon ibn Maz'un, Ruqoya binti Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Ummu Salama boshqalar. Jami 82 yoki 83 erkak, 11 ayol hijrat qilgan edi. Bular Ummu Salama onamiz aytadi. Keyinchalik payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ummu Salama onamizga uylangan. Habastonda Najoshiydan nohayotda chiroyli qo'shnichilikni topdik. Hech kim bizga ozor bermadi, dinimizda xotirjam ibodatimizni qilib, tinch osuda hayot kechira boshladik. Quraysh ana shu Habastonda tinch yashayotgan musulmonlarni qaytarib kelishlikka qaror qilishdi. Chunki ular u yerga borishligi islom dinini da'vati Habashtonga yetib borib, islom u yerdan rivojlanishiga va musulmonlarga quvvat bo'lib qolishidan qo'rqib qaytarib kelmoqchi bo'lishdi. Ular to'planib o'zlarini ichidagi sayyidlaridan Amr ibn Os va Abdulloh ibn Abi Robiyalarni borib Najjoshi qaytarib berishiga ko'ndirishlari kerak edi. O'zlaridan so'rashdi. Najjoshi qanaqa hadiyani yaxshi ko'radi? Najoshiy teridan yasalgan buyumlarni, kiyimlarni yaxshi ko'rardi. Shomdan qimmatbaho mana shunday hadiyalarni olishdi. Najoshiyga ham, najoshiyni atrofida turadigan mana bitriq deyiladi, din kishilari. Ularga ham oldida birinchi bo'lib Habashdonga yetganda Amr ibn o'zini hamrohi bilan to'g'ri Najoshiyning oldiga kirmadi. Amr ibn arablarning daholaridan edi. Daho degani bizning tilimizda qana aytishimiz mumkin. Nahotki bir usta makkor odamlardan. Arablarning daholari sanalganda Abu Sufyon va Amr ibn Os aytiladi. Mana shu daholardan edi. Najoshi oldi kirmadi, bitiriqlarni oldiga. Ana shu Najoshining atrofidagi kishilarni birma-bir uyga aylanib chiqib, hadiyalarni berib, ularga Makkadan bir nechta yosh ahmoqlarimiz bobolarining yo'llaridan chiqib, na bizni dinimizda va na sizlarni dininglarda bo'lmay, yangi bir dinni paydo qilishdi. O'z yurtlarini tashlab, sizlarni yeringlarga hijrat qilib kelishdi. Ana shu ahmoqlarimizni qarindoshlari, qavmini sayyidlari qaytarib olib kelinglar deb bizni jo'natishdi. Ertaga biz najjoshiyni oldida mana shu narsani gapirganimizda bizni yonimizga olib qo'yinglar dedi. Ular albatta rozi bo'lishdi. Ertasi bo'ldi. Amr ibn Nos o'zini hamrohi bilan Najjoshi oldiga kirdi. Kirib maqsadini aytishdi. Najjoshi aytdiki, meni huzurimda adolat qoyim bo'ladi. Sizlarning gapingizni eshitganimdek, ana shu musulmonlarda ham gapini eshitishim kerak dedi. Shunda hali hadiyalarni olgan bitiriqlar aytishdiki, ha bular o'zlarini qavmidan ekan. Bizdan ko'ra ularni yaxshiroq bilishadi. Berib yuboraylik dedi. deganida Najoshiy payg'ambarimiz bekarga aytmagandilarda, bu adolatli kishi, adolat bilan hukm yuritadi degan edi. Ularni ham chaqirib kelinglar dedi. Adolat nima? Adolat agar ikki kishining o'rtasida hukm qilish kerak bo'lsa, ikkinchi tomonni ham gapini eshitishlik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, agar bir kishi sizni oldingizga bitta ko'zi o'yilgan holatda kelib, meni ko'zimni falonchi o'yib oldi desa, Ikkinchi odam kelmasdan turib, uni so'ziga quloq solmasdan turib hukm chiqarmang. Ehtimol uni ikkala ko'zi o'lgandir. Qur'ondagi qissalarda payg'ambarlarning qissalariga murojaat qilsak, Davud alayhisalom ham podshoh edi, ham payg'ambar edi, ham qozi edi. Ikkita odam kelib husumatlashgan edi, shikoyat qilishdi. Bittasi aytdi, "Meni bitta qo'yim bor" dedi. "Mana sherigimni 99 ta qo'yi bor. U ham boqqani chiqadi qo'yini, men ham bitta qo'yga ovora olib chiqaman." Sherigim aytdi, men 99 ta qo'yni boqqani baribir chiqyapman. Bittaga ovora bo'lib nima qilasan? Meni qo'ylarimga qo'shib qo'y, boqib beraman dedi. Qo'shib berdim. Endi qo'yimni talab qilgan paytimda qo'yin yo'q, qo'yini bermayman dedi. Deganida Davud alayhisalom bitta odamning gapini eshitib turib, hali ikkinchi odamning gapini eshitmasdan seni sheriging senga zulm qildi dedi. Shunda Alloh tomonidan itobga itob malomatga qoldi. Hali ikkinchi tomonda eshitmasdan turib hukm aytib o'rganligi Davud alayhisalomning qilgan xatosi bo'ldi. Bizda odatda kelib chiroyli bersa, chiroyli hujjat dalillarda aytsa, eshitilishi, Demak, adolat ikkinchi tomonni ham gapini eshitishlik kerak. Najoshiy musulmonlarning ham so'zini eshitishga qaror qildi deb aytdik. Shunda bitiriqlar boyaga gapini yana aytishdi. Lekin Najoshiy eshitaman deb qattiq turib oldi gapida. Najoshiy musulmonlarni o'zini huzuriga chaqirtirib kelib, ulardan sizlar paydo qilgan, olib kelgan yangi dinlar qaysi din dedi. Musulmonlarning nomidan Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu gapirdi. Ey podshoh, biz sanamlarga ibodat qiladigan bir johil qavm edik. O'laksalarni yeridik, fahsh, ma'siyat va fujurlarni qilar edik. Qarindoshchilik va qo'shnichilikni uzar edik. Odamlarga aziyatlar yetkazar edik. oramizdagi kuchlilar zaiflarni yeb tugatar edi. Shu vaqtda bizlarga qavmimizning eng nasabli, eng sharafli kishilardan bo'lgan bir kishi Robbimiz tomonidan risolatni olib keldi. Bizlar u kishini rozgo'yligi, omonatdorligi va iffatli ekanini bilar edik. U kishi bizlarni yagona Allohga ibodat qilishimizga, but va sanamlarni tark qilishga qarindoshlikni qoyim qilishga, go'zal axloqli bo'lishga, ma'siyat va fahshni tark qilishga buyurdi. Qotillikdan, yetimlarning molini yeyishdan, pokiza ayollarga tuhmat qilishdan qaytardi. U zot bizlarni namozga, pokizalikka buyurdi. Qavmimiz bizlarni yana tosh va butlarga sig'inishga qaytarish uchun misli ko'rilmagan azob mashaqqatlarni boshimizga soldilar. Bizlar ey podshoh, boshqalarni qo'yib, sizni yurtingizni ixtiyor qildik. Sizning oldingizda bizga zulm qilinmaydi deb umid qilib keldik dedi. Najoshiy jafarni so'zini eshitib turib, xursand bo'ldi. Chunki faqat ana shu Alloh rozi bo'ladigan sifatlarni gapiryapti. Shunda aytdiki, sizlarni payg'ambaringlar olib kelgan narsadan biror narsa bormi senda dedi. Ha dedi, Ja'far Maryam surasidagi bir qancha oyatlarni o'qib berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Kaf ha ya ayn sor. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فحب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا inna nubashshiruka bi gulamin ismihi Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qof, ho, yo, ayn, sod. Ey Muhammad, ushbu Parvardigoringiz o'z bandasi Zakariyoga qilgan marhamatining zikri qissasidir. Eslang, Parvardigorga xufiyona duo iltijo qilib degan edi. Parvardigorim, dar haqiqat mening suyaklarim mo'rtlashdi. Keksalikdan boshim, sochim oqardi. Parvardigorim, men senga duo qilib hech qachon noumid bo'lgan emasman. Men ortimdan qoladigan qarindosh urug'larimdan xavfdaman. Xotinim tug'mas bo'lib qolgan. Endi sen menga o'z dargohingdan menga va bobom Yoqub xonadoniga merosxo'r bo'ladigan bir do'st, ya'ni farzand hadya etgin va uni o'z nazdingda rozi bo'linadigan solih kishilardan qilgan. Alloh aytdi: "Ey Zakariyo, biz senga bir farzand xushxabarini beravermizki, uning ismi Yahyo bo'lib, ilgari unga biron kimsani oddosh qilgan emasmiz. Yahyo ismini Alloh taolo o'zi qo'ygan, Zakariya alayhisalomning o'g'liga. Yahyo alayhisalom tug'ilguniga qadar Yahyo degan ism bo'lgan emas. Bu oyatlarni eshitarkan Najjoshi va uning atrofidagi bitriqlar ko'zlaridan yoshlar oqdi. Soqollari ho'l bo'ldi. Ja'far oyatlarni o'qib bo'lganidan keyin roziyallohu anhu Najjoshiy aytdiki, Allohga qasamki, sen aytgan narsa va Isa olib kelgan narsa bitta mishkotdan chiqyapti dedi. Ya'ni Isa olib kelgan narsa bilan sen aytayotgan narsa bitta joydan chiqyapti dedi. Nasroniylarda Zakariya alayhissalom haqida qissa bor. Bilishadi buni, lekin Ja'far o'qib berganda ilohiy siyg'ada emas edi. Oyat ko'rinishida emas edi. Najoshiy oyatlardan ta'sirlanib, Allohga qasam, sizlarni hech narsaga almashtirmayman dedi. Sizlarni hech kimga bermayman. Meni yerimda omonlikda yashayveringlar. Amr bilan uning hamrohi Abdulloh ibn Abi Robiya chiqib ketishdi. Amr daholardan, u osonlikcha taslim bo'ladiganlardan emas. Ertaga Najoshiyga borib dedi. Isoni musulmonlar so'kadi deb aytaman dedi. sheriga Abdulloh aytdiki, "Ey Amir, una demagin. Agar bu gapni gapirsang, u qarindoshlarimiz nima bo'lsa ham, biz gapimiz bilan ularning gapi to'g'ri kelmagan bo'lsa, qarindoshligimiz bor degan men aytaman dedi. Chunki bu aytayapmiz, daholardan ushlagan uzoqdagi odamlardan edi. Ertasi kuni Najjoshiyning oldiga kirishlikka izn so'radi. Amirga ruxsat berishdi. Kirib aytdiki, "Podshoh, siz anavi himoyangizga olganlar Isoni so'kishadi" dedi. Isoni haqorat qiladi dedi. Ular nasroniy dinidagi Najoshilar vahabaston. Nima deyshadi deganida aytdiki, men ayta olmayman u gapni dedi. Chaqirib o'zlaridan so'radi. Najjoshi ularni qaytadan chaqirtirdi. Musulmonlar Najjoshi ulardan Iso haqida so'ramoqchiligini bilishib turib, nima deymiz? Nima deymiz? Payg'ambarimiz aytgan, Alloh aytgan oyatlarni aytamiz. Keyin nima bo'lsa bo'laversin. Nasroniylar mana bilamiz Isoni Allohning o'g'li deb e'tiqod qiladi. Islomda o'zi haqiqatda ham Allohning bandasi va rasuli. Agar bu gapni gapirsa, nasroniylarning e'tiqodiga qarama-qarshi, to'liq qarama-qarshi bo'lgan so'z bo'ladi. Biz haqni aytamiz, keyin nima bo'lsa bo'larsin. Najjoshiyning oldida musulmonlar turganida Najjoshiy Ja'fardan so'radi. Iso haqida nima deysizlar? Ja'far ibn Abi Talib biz Iso haqida U Allohning bandasi va rasuli hamda pokiza Maryamga berilgan ruhi va kalimasi deb e'tiqod qilamiz dedi.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 U o'z ahli oilasidan chetga, kun chiqar tomonga borib, ulardan berkinib olgan paytida biz unga o'z ruhimiz Jabroilni yubordik. Bas u Maryamga bus-butun ro'y rost odam bo'lib ko'rindi. Maryam unga men Rahmonga, Allohga sig'inib, sendan panoh berishini iltijo qilurman. Agar Allohdan qo'rquvchi bo'lsang, menga ziyon yetkazmagin dedi. Odam ko'rinishda kelgan Jibrilga Maryam shunday aytayapti. Allohdan panoh so'rayman, menga yomonlik yetkazma agar Allohdan qo'rqadigan bo'lsang. Jabroil aytdi: qo'rqmagin. Men faqat senga bir pokiza o'g'il hadiya qilish uchun kelgan Parvardigoringning elchisidirman xolos. Maryam dedi: "Menga odamzod tegmagan bo'lsa, buzuq ayol bo'lmasam, menda qayoqdan farzand bo'lsin?" Jabroil aytdi: "Shunday. Parvardigoring ayturki, bu ish menga osondir. Biz u bolani odamlar uchun oyat, mo'jiza va o'z tomonimizdan bo'lgan rahmat, marhamat qilurmiz. Bu bitgan ish. Jafar oyatlarni o'qib bo'lgan paytda ko'z yoshlaridan soqollari ho'l bo'lib turgan Najjoshi Allohu akbar dedida yerdan kichkinagina cho'pdi oldi. Allohga qasam, Iso sen aytgan so'zdan mana shu cho'pchalik ham tashqariga chiqmadi dedi. Ya'ni sen aytganlarda hammasi haq dedi. Ya'ni Allohning rasuli, payg'ambari, bandasi, Allohning o'g'li emasligi haqida aytgan gaping to'g'ri, sen aytgan gapdan mana shu cho'pchalik ham tashqariga chiqmadi dedi. Bu gap atrofidagi bitriqlarga albatta yoqmas edi. Chunki Isoni Xudoning o'g'li deb e'tiqod qiladigan bu bitriqlar bu gapga ko'nmas edi. Najjoshiyni bu so'zidan norozi bo'lib, ovozlarini ko'tarib pishqirishni boshladi. Shunda ular qarab turib, sizlar norozi bo'lib pishqirsanglar ham, ovozingizni ko'tarsanglar ham haq gap shu. Mana shu cho'ptek ham tashqariga chiqqani yo'q dedi. So'ngra musulmonlarga sizlar meni yerimda tinch omon yashavoringlar dedi. Kim sizlarga yomonlik bilan qo'l uzatsa, ziyonda, ziyonda, ziyonda dedi. Shunday qilib musulmonlar yana xotirjam holatda Habastonda yashashlikni davom etishdi. Mana shu bo'lgan ishni mulohaza qilsak, musulmonlar musofir, g'arib, nasroniylarning yurtida. Endi nasroniylarni ko'niga yoqadigan bitta yolg'on gapni gapirib qo'ysa bo'laveradi. Sizlar nima desanglar, biz ham o'shini deymiz desa bo'ladi, lekin ular nima qilishdi? Haq so'zni aytishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Kimda kim Allohning roziligini istab, odamlarning g'azabidan qo'rqmasa, Alloh odamlarga o'zi kifoya qiladi. Endi kimda kim odamlarning roziligini istab, Allohning g'azabiga sabab bo'ladigan ishni qilsa, Alloh bu kishini ana shu odamlarga topshirib qo'yadi. Hasbunalloh. Haq gapni gapirishdi, Allohni rozi qilishlikka qas qilishdi, ularni nafratiga qolishga sabab bo'lsa ham, lekin Alloh taolo o'zi kifoya qildi ularga. Endi ba'zida shuna bo'ladiki, odamlarni xursand qilaman deb Alloh rozi bo'lmagan ishlarni qilib qo'yamiz. Payg'ambarimiz nima deyapti? Agar shuna qilsanglar, mana shu odamlarni oldida sizlarni xor qiladi Alloh deyapti. Demak, Allohni roziligi deb turib bir ishni qilsak, odamlar yomon ko'rayotgan bo'lsa, odam Alloh taolaning shu odamlarga o'zi kifoya qilishligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu hadisda siz bilan bizga bildirib o'tdilar. So'ngra Najoshi musulmonlarga qarab, sizlar mening yurtimda omondasizlar. Kimda kim sizlarga ozor yetkizsa, ziyonda, ziyonda dedi. Musulmonlar xotirjam suratda hayotlarini davom ettirishdi. Lekin Najjoshiyning mana shu gapidan keyin Habashiston yerida fitna boshlandi. Nimaga? Isoni Xudoning o'g'li degan nasroniylarni gapiga e'tiqodga xilof ravishda Najjoshiy Iso Allohning bandasi, payg'ambari degan gapni to'g'ri deb qo'ydi. Jafar ibn Abi Talibni keyinchalik Najjoshiy chaqirib, undan islom haqida so'radi. Qur'on oyatlarini o'rgandi hamda maxfiy suratda islomni qabul qildi. Nasroniylarning mamlakatini poshshosi islomni qabul qildi, lekin islomini maxfiy qildi. Poshsho bo'lsa ham, chunki sharoit shuni taqozo qiladi. Bular bilgan haqligini, ilmlilari bilgan. Alloh taolo bir qancha oyatlarda sizni payg'ambarligingizni ahli kitoblar o'g'il farzandlarini tanigandek tanishadi degan. Salmon Forsiyni qissasiga murojaat qilsak, alomatlarda aytib bergandi nasroniy domlalari. Payg'ambarimizni tofkiga iymon kelganida, lekin haqni bilib turib ular inkor qilishdi. Najjoshi islomga kirdi. Ja'fardan o'qib o'rganayotgan oyatlarni sahifaga yozib turib, haligi sahifani ko'ynagini ichidan solib, bo'yniga yilib olar edi. Ko'ynagini ostida Qur'onning sahifasi bor. Bitriqlar yig'ilishib Najjoshini so'roq qilishdi. Najjoshi ularga mendan nima xohlaysizlar dedi. Betriqlar aytishdiki, sen Iso haqida biz aytmaydigan gapni aytding. Nima deysizlar sizlar? Dedi, biz Isoni Allohning o'g'li deymiz dedi. Najjoshi ko'ynagini ostida turgan qog'ozga ishora qilib barmoqi bilan, men ham mana shu narsani sudaman dedi. Ya'ni mana shu ichimdagi ko'ynagim ostidagi Qur'onda oyatlaridaman dedi. Allohga qasam ichib, men ham shu narsadaman dedi. Shu bilan muammo hal bo'ldi, chiqib ketdi. Lekin bu gapiga bitiriqlar ko'nishmadi. Ulardan bittasi Najjoshiy qarshi qo'zg'olon e'lon qildi. Qo'shin to'pladi. Najjoshiy ham o'zini qo'shini yig'di. Daryoni, katta bir ulkan daryoni bo'yida ikkita qo'shin turib, jang qilishlikka saf tortishdi. Musulmonlar shu daryoning ikkinchi sohilida turishar edi. Kim borib urushdan xabar olib keladi, natija saqida deganda yosh bo'lgan Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu suv quyiladigan meshni ishirib, chigib, haliginga osilib suzib daryo nar chekasiga o'tdi. Alloh taolo Najjoshiga g'alaba berdi. Najjoshi vafot etgunga qadar musulmonlar xotirjam bo'ldi hamda Najjoshi musulmon holatda vafot etdi. Lekin unga musulmonlar yo'qlagan janozani hech kim o'qimadi. Chunki uni iymonini hech kim bilmas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Jabroil alayhisalom Najjoshiyning vafot qilganligi haqidagi xabarni aytganida Salotul g'oyib, g'aybdan janoza namozini o'qidilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Bu namoz agar bir musulmon o'lgan bo'lsa, unga hech kim janoza o'qimagan bo'lsa, g'ayb o'qiladigan, g'aybdan o'qiladigan Salotul g'oyib janoza namozi deyiladi. Najjoshi musulmonlarni qaytarib olib ketish uchun borgan Amr ibn Osda islomiga sabab bo'ladi. Subhanalloh, o'zini qabilasidan bo'lgan kishini so'ziga iymon keltirmay turgan amir boshqa mamlakatdagi kishini so'zi tufayli islomga o'tadi. Agar soddaroq qilib aytsak, sahobani iymoniga tobein sabab bo'lgan. Sahobalardan keyingi avlod tobein deyilsa, payg'ambarimizni ko'rmagan Najjoshi payg'ambarimizni ko'rgan Amr ibn Os islomiga sabab bo'ldi. Havastonda yashayotgan Ubadulloh ibn Jahsh roziyallohu anhu ning ayoli Ummu Habiba, Romla bint Abu Sufyon. Qurashning eng katta sayyidlaridan, Banu Umayya urug'ining eng katta sayyidi Abu Sufyonning qizi Romla bint Abu Sufyon. Ubadulloh ibn Jahsh Havastonda vafot qiladi. Ummu Habiba onamiz beva qoladi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ummu Habibani o'zini nikohiga olishi uchun Habashistonga odam jo'natadi. Ya'ni bora olib kel deydi. Payg'ambarimizni shu sahobisi Habashtonga kelgan paytda Najjoshiy tirik davrida Amr ibn Oson borgan bo'ladi. Payg'ambarimizni sahobasini ko'rib tanib aytadiki, Najjoshiyga. "Ey Najjoshiy, 10 kishini menga asir qilib ber, Makka ga olib ketay" dedi. Najjoshiy achchig'i kelib, "Axir oldiga nomusul akbar keladigan kishini elchisini tutib ber deysanmi?" dedi. Ya'ni Muhammad alayhisolam payg'ambar bo'lsa, uni oldiga Jabroil keladigan bo'lsa, shu payg'ambarni elchisini tutib ber deysanmi dedi. Shunda Amr ibn Nos nomusul akbar kim, din nima, shariat nima, Najjoshidan so'radi hamda qalbida islomga bo'lgan muhabbat paydo bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyinchalik Madinaga borganidan keyin so'ngra keyin qaytib keldi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga borib iymon keltirgan bo'ldi. Amr ibn Osning islomi Najjoshiyning qilgan harakat tufayli bo'ldi. Najjoshi va Habastonda bo'lgan yashagan musulmonlarning qissasi mana shulardan iborat. Aqulu qawli hadha va astagfirulloh li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.